Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tema našeg današnjeg predavanja bit će griješenje i posljedice griješenja. da Allah Đelešanu kažnjava ljude za ono što učine i za prestupe i greške koje naprave ne bi na zemlji ništa što se miče ostavio. Kaže, nema jedne žrtve da bude pogođena u lovu, niti jednog drveta da bude posjećeno, a da to ne bude posljedica što su ostavili. Šta su ostavili? Ostavili su zikr Allahu Đelešanu. فادعوك هل لي غير نورك هاديا حرنها تعثرت غدامي فاجأت إليك أشكو حيرتي وما تعبي من قسوة الأيام Aktivna إسلامسكا omladina Linz. نظمي ومقالي حمد رب العالمين وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين وعلى صحب وآل وجميع التابعين ما بدا نور الوصال في وجوه الساجدين قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن دعيتم للحياة Reci, o robovi moji koji vjerujete, bojte se gospodara svoga, one koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada.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 من أجل مسمى i da Allah Đelešanu kažnjava ljude za ono što učine i za prestupe i greške koje naprave, ne bi na zemlji ništa što se miče ostavio. Da uzvišeni Allah Đelešanu kažnjava svoje robove za grijehe koje čine, ne bi na zemlji živo biće ostavio. Sve bi uzvišeni, a za ođel uništio. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, no međutim uzvišeni Allah dželešanu te njihove greške i te njihove propuste i grijehe do određenog momenta ostavlja. To jeste ostavlja ih i odgađa ih do sudnjega dana kada će uzvišeni Allah dželešanu obračunavati svoje robove za ono što čine na ovome svijetu. tema našeg današnjeg predavanja bit će griješenje i posljedice griješenja. Jer živimo, braće, u vremenu kada su se ljudi odali griješenju možda više nego ikada prije. Pa je stoga jako neophodno govoriti o ovim temama da bi se to griješenje, ako ne u potpunosti uklonilo i iskorijenilo, onda bar ublažilo. Znajte, draga moja braćo, da je osnovni faktor, glavni činilac koji odvodi ljude muslimane vjernike sa pravoga puta i koji ih spusta na stepen koji im nije Allah Žršanu htio na ome dunjaluku, jeste njihovi grijesi. To je osnovni faktor koji muslimanima koji ih odvodi, znači sa onoga mjesta kojim je uzvišeni Allah Želešanu zacrtao na ome svijetu. A kako i ne bi bilo tako kada čovjek čineći nepokornost ne postupa po propisima kojim, kojim ga je obavezao uzvišeni Allah Želešanu. On je nepokoran stvoritelju koji ga je u najljepšem obliku i najljepšem, jeli, u najljepšoj sliki ga stvorio. Tako griješenje ima negativne posljedice u svim sferama ljudskog života. Bilo da se radi o političkom, o društvenom, ekonomskom, moralnom i drugom životu, negativno utječe na čovjekov, na čovjekov život. I ajeti hadisi koji govore o griješenju i posljedicama griješenja su brojni. I nemoguće ih je pobrojati u jednom kratkom izlaganju. No međutim, možemo spomenuti nešto od onoga što ukazuje na griješenje i na negativne posljedice toga griješenja. Draga moja braćo, poznata je izreka među svijetom, među ljudima, čak ponekad među, i među vjernicima, da onaj koji šteti odnosno da onaj koji griješi ne šteti nego samo sebi. Kažu griješnik, onaj koji čini prestupe, on nanosi samo sebi štetu. Štetan je sam po sebe, a ne šteti društvu. Bileži imam El Bejheqi u šobu limanu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je jedan čovjek jedne prilike kazao pred Ebu Hureyrom kaže nepravednik, valim, kaže nešto ti nego samo sebi. Pa je Ebu Horeira radijallahu ta'ala anhu pogledao u nebo i vidio pticu koja leti. Pa kazao, tako mi Allaha, nepokornik čovjek i nepravednik koji griješi Allahu Đelešanu, kaže štetu nanosi, kaže ovoj ptici koja je u zraku. I bileži imam Edine Vori u El Međalise od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu da je kazao Ma min sajdin uside wala min šeđaratin kutijat illa biterkiha. Kaže, nema nijedne žrtve da bude pogođena u lovu, niti jednog drveta da bude posjećeno, a da to ne bude posljedica što su ostavili. Šta su ostavili? Ostavili su zikr Allahu Đališanu. Pa životinja koja je ulovljena u lovu i drvo koje je posjećeno, to je posljedica onoga što je učinio. Onoga što je učinila ta životinja ili to drvo. Ostavili su zikr Allahu Đelešanu i njegovo veličanje Azevođelu. Jer braćo, nepokornik i griješnik nanosi štetu sebi i cijelom društvu u kome živi. Kaže Hafil ibn Hajar u Fethul Bari u svome komentaru na Buharin Sahih da čovjek koji ostavi namaz šteti cijelom društvu. Kako je to ovaj veliki islamski učenjak Hafiz El Askalani zaključio da čovjek nepokornik i grešnik čini nepravdu cijelom čovječanstvu i svim muslimanima. Kaže zato što muslimani u namazu kažu Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Neka je na nas spas i mir Allahov i na sve dobre Allahove robove. Pa onaj ko ostavi namaz, on ne uči tu dovu. On ne uči tu dovu za svoju braću muslimane. I time je odmah učinio nepravdu svoj, svoje braći svim muslimanima. Draga moja braćo, nepokornost čovjeka muslimana i njegovo griješenje, pored toga što njegovo srce postane crno od tog griješenja, neophodno je i nužno da se posljedice tog griješenja vide na njegovim udovima. I neće se čovjek zaustaviti da tajno griješi, nego će doći na stepen kada će morati javno griješiti. To je Allahov sunnet. Jer se neće zaustaviti jel, sa onim što je činio od griješenja. Jer je griješenje vraćao kao vino i kocka. Kada se to čini u početku, kada je čovjek kockar, amatjer nekakav, kako on to čini? ponekad, rijetko i onda učešćuje. I tako dok ne postane na kraju ovisan o tome, bilo da se radi o vinu ili kocki, na kraju da jeli, ne može da se toga riješi da se prođe. Je li čovjek koji je počeo kockati, je li prvo večer ušao u kasino i kockao cijelu noć i prokockao i metak? Nije. Nego je to činio postepeno, nije došao do stepena kada se toga više ne može proći. Isto tako alkohol. E tako je i griješenje. Čovjek učini jednu, jedan grije, jednu sitnu stvar, i smatra da je to sitno. Pa nakon izvjesnog vremena učini opet sličnu stvar i tako postepeno dok mu griješenje ne postane potpuno normalna stvar. Čak šta više vidi u griješenju dobro. I kada griješi vidi da čini dobro. Ne smatra to greškom. E to je najveća nedaća i najveći mu sibet. Kada čovjek čini grešku, a nije uvjeren i ubjeđen da čini grešku. Zato kažu islamski učenjaci pojedini da Allah Želšanu ne primate obu od koga? Od novotara. Jer on kaže, takav čovjek nikada se u stvari kaže neće ni pokajati. Jer on čini novotariju, a misli tom novotarijom da se približava Allahu Đelešanu. Mi ubijeđen je da čini i badet. Tako i čovjek čini grije, a smatra da to što čini da nije grije, a možda čak smatra da se približava Allahu time. I onda se neće nikada jeli, pokajati. Bilježi Ibn Ebi Dunija u svome dijelu Al-Ukubat, Ibn Ebi Dunija je jedan veliki islamski učenjak koji je umro 271. hiđarske godine, od Hamada ibn Seleme, Hamad ibn Seleme je jedan veliki također hadijski stručnjak i učenjak, on je bio jedan od učitelja Abdullaha ibn Mubareka. Abdullah ibn Mubarek je imao šest svojih najpoznatijih profesora. To su bili Sufjan ibn Ujejne, Sufjan Seuri, Hamad ibn Seleme, ovaj o kome govorimo, Hamad ibn Zaid, El Fudail ibn Iyad i Ismail ibn Uleje. Ti šest profesora imao Abdullah ibn Mubarak. Jedan od njih je bio, znači, Hamad ibn Seleme. Kaže Hamad ibn Seleme, Lejse ti la'netu esawadu fil vajđ. Kaže, nije, kaže, crnilo. I nije pravo proklestvo da se na čovjekovom licu vidi crnilo. I da pocrni čineći grijehe. O inne me la'netu, ella jahruđel insanu min zembin, hatta jeqa fil ahar već je kaže pravo prokletstvo da čovjek kaže ne iziđe iz jednog grijeha već je upao u drugi grijeh. Non stop griješi. 24 sata zaposlen u griješenju. Nije ogovorio jednog čovjeka već je potvorio drugog. Nije završio sa potvaranjem već je tamo jeo meso trećeg i tako dalje. Non stop u griješenju. E to je pravo crno kada čovjek nauči se griješiti i ne može, jeli, ne može bez griješenja. Draga moja braćo, griješenje ima jako negativne posljedice. Po pojedince i društva. I tragovi i posljedice griješenja moraju se vidjeti u jednom društvu. Nemoguće je da jedno društvo bude griješničko i da to ostane tako. Nepravedničko, to je nemoguće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava braću u jednom jako, o jednom jako čudnom hadisu. Svi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su jako bitni. I u tome je spas čovječanstvu. Kada se uhvate upute poslanika, ali i salatu wasalam. Ali ovaj hadis je jako bitan za naše vrijeme i za temu o kojoj govorimo. Kaže, ali i salatu wasalam, u hadisu koga bilježi imam Ahmed ibn Mađe, imam Hakim i drugi, sa vjerodostojnim lance prenosilaca, Ja mašer al muhađirin hisalun hamsun idab tulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhum kaže o skupino muhađira, pet stvari, ako budete sa njima iskušani, znači neće biti dobro, a molim, kaže Allaha, da ih ne dočekate, tih pet stvari. Prva od otih stvari, kaže, jeste kada jedan narod javno bude činio nemoral, bude nemoralan, Allah Đelešanu će, kaže, na njih poslati bolesti koje nisu bile poznate njihovim predsima, koji će bolesti koje će imati jeli, široka dejstva, koje će čitava društva zahvatati. A nisu bila, znači, poznata njihovim priješnjim generacijama, a u drugom predanju koga bilježi Hakim i Behikri kaže Illa sallatallahu azze wa jel alejhimun meut. Kaže, a uzvišeni Allah Đelešanu će, kaže, na njih, kaže, poslati bolest. Pa u ovome prvom predanju kaže se da će poslati na njih bolesti koje nisu bile poznate ni njiho, njima, ni njihovim predsima. A u drugom predanju da će poslati na njih smrt. Pa je svaki od ova, stvarno ovaj drugi rivajt je protumačio ovaj prvi. Šta se odnosi? Kaže, to jeste poslaće na njih bolesti epidemije koje će se raširiti i od kojih neće biti lijeka od kojih će oni umirati. I vidimo danas. Kakve su sve bolesti kao posljedice nemorala izišle? I kažu ne možemo nikako izliječiti te bolesti. Upravo kada nađemo nešto što liči lijeku, što bi moglo malo ublažiti snagu te bolesti, kažu ta bolest poprimne kakvu novu boju i oblik i ovaj opet ide napred i oni su nemoćni da je liječe. Poslaće Allah na njih smrt. Braćo, ovo vam je poslaničko, vjerovjesnička diagnoza stanja u kome se mi nalazimo. Ovo vam je EKG našeg stanja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo još nije kazao u Bosni će se dešavati tako i tako i imena i gradova još nije spomenuo. Sve je dugo spominjao. Poslanik vallahi poslanik živi među nama. Živ je. Svojim sunnetom sve je kazao. U titu džavami il kelim dat mi je je govor. S malo riječi jednim hadisom poslanik opiše stanje umeta od prvih do posljednjih. Kada budete činili tako i tako, deće vam se to i to. Tačno na način kako je poslanik opisao kao da je živio poslanik alejselatu vesselam u 20. stoljeću. Pogledajte samo Pogledajte samo ulice u kojima mi živimo. Ne govorimo za ova podneblja. U našoj Bosni. I u drugim mjestima gdje žive muslimani. Kako je stanje? Ulica se, uli, na ulicama se osjeti fesadi nered. Čovjek koji bi prošao ulicom i zažmirio, on bi osjetio nered i fesad koji je raširen. Baš onako kao što je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao u hadisu, La tekumu sa hatta je tesafedu fit tariq tesafu del hamir. Neće nastupiti, kaže sudnji dan, dok se ne budu po putevima jahali kao što se jašu magarci. Ovi danas koji čine nemoral, po Balkanu oni su gori od magaradi. Jer ti magarci, te životinje imaju nekakav stid. Imaju nekakav osjećaj. Ovi nemaju nikakvog osjećaja. Javno se nemoral čini po tim ulicama. I zato, braćo, kada bi svako kada bi svako ministarstvo zdravlja napisalo ovaj hadis sebi na zidu i uokvirilo ga i pazilo na ovaj hadis, onda bi stanje bilo puno drugačije nego što jeste jel, u ovim danima. I onda kada Allah Želešanu odluči da kazni taj narod, kaže pošle na njih smrt. وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا A kada Allah Đelešanu hoće da uništi neki narod i neke ljude, onda naredi tim pokvarenjacima u tom mjestu da fesad i nered čine, pa ih onda Allah Želešanu sve do temelja uništi. Druga stvar koju je poslanik Ali Isalat Vesana spomenuo ome hadisu, jeste, kaže kada ljudi budu zakidali na vagi i ne budu pravedno mjerili, uzvišeni Allah Želešanu će dati da da će sušne godine i da će da sa njima zavladaju nepravedni vladari nepravedni vladari zakidaju. Danas gdje god rade muslimani ili većina trgovaca muslimana koji radi nisu onakvi kakvi mi ih je opisao poslanik sa oselem. Da im se obećava časno mjesto za pravednog trgovca. Jer to je džihad. To je pravi džihad da trgovac bude pravedan. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će sušne godine. Suše godine kada muslimani po desetak mjeseci možda ne vide oblaka jednog jedinog. Niti kiše. I da će nepravedne vladare da vladaju njima. Nema danas vladara među muslimanima da je pravedan. Ne samo da je pravedan. Da čini nešto od pravde, ni toga nema. Najveći su ti isti vladari, najveći su borci protiv islama. Oni su prvi spremni da udare islam i da udare muslimane, i da zaustave bilo koji hajr koji se čini u ome umetu. Treću stvar koju je poslanik Ali Isao Tresana spomenuo kaže jeste kada kaže jedan narod prekine ugovor sa Allahom Đelešanu koji je uspostavio kada je kazao uzvišeni Elestu bi rabbikum kalu bela kada je Allah Đelešanu pitao zar ja nisam vaš gospodar a oni su kazali jesti gospodar naš ti si naš gospodar ti si nas stvorio i tebi ćemo pokorni biti Kada to učine, onda će uzvišeni Allah Đelešanu dati sušne godine i neće im znači spustati kišu. Kada prekinu jeli, davanje zakijata, neće uzvišeni Allah Đelešanu davati kišu. A kaže da nije životinja, hajvana, uzvišeni Allah Đelešanu ne bi im dao nikako kišu. Pa danas dio muslimana treba znati da plod i ljetinu koju ubir, ubiraju biva iz Allahove milosti prema, prema hajvanima. Četvrta stvar koju je poslanik Ali Isra sam sada spomenuo ovdje jeste da kada ljudi prekinu, znači ugovor, treća je bila vezana za zekijat, a četvrta je kada muslimani prekinu vjernici ugovor sa Allahom Đeršanu koga su uspostavili, Allah Žešanu će dati da njihovi neprijatelji uzmu dio zemlje kojom oni vladaju. U drugom sedom rivajetu navodi kaže uzet će komad zemlje koja se nalazi u vašim rukama. Uzet će vam Palestinu, uzet će vam Bosnu, uzet će vam ono, uzet će vam nešto od onoga što je bilo jeli, u vašim rukama. I petu stvar koju poslanik sa osram navodi u ovome hadisu jeste, kaže, a kada njihovi imami, vođe i predvodnici ne budu sudili po Allahove i Đerašanu u knjizi, onda će, kaže, dati Allah Žešanu da među njima budu velike razmjerice. Pa pogledajte danas stanje među muslimanima. Muslimani smiju samo između sebe da ratuju i jedni druge da ubijaju i jedni drugima da budu neprijatelji. I samo jedni prema drugima da pokažu svoje zube. Prema neprijatelju nikako. Može li musliman iz bilo koje zemlje muslimanske koja je siromašna da uđe u bogatu? treba mu tri mjeseca da dobije nekakvu vizu koja vredi mi sedmicu dana ili slično tome. Učinit da odnosi budu zategnuti. Svaka zemlja zasebno. Svaki grad zasebno. Svaki džemat zasebno. To je, braćo, sve posljedica onoga što su ljudi činili. Posledi, posljedica dijela njihovih ruku. Bileži Ibnu Kudame u svome dijelu Kitabu Teuabin, da je Musa a.s. jedne prilike izišao sa Benu Israilom sa 70.000 Izraeličana da traže od Allaha Đelešanu kišu. Bila je jedna sušna godina, pa su tražili od uzvišenog Allaha Đelešanu jeli da im spusti kišu. Ova braćo priča nema nekakav lanac prenosilaca, ali se na njoj ne grade nikakvi šerijatski propisi. Tako da nema smetje da se ona spomene kao pouka, jer priče na kojima nisu građeni šarijetski propisi ahkami i nisu vezane za akajid sam, ne smetaju da se spominju s tim da nema ništa u njima što oponira jeli, temeljnim islamskim jeli, ovaj, postavkama i principima. Kaže se da je Musa a.s. izišao sa 70.000 kršćana e, eh, izraeličana da mole Allah Žešanu za kišu. Pa kada su izišli, dao je Allah Žešanu da još veća žara upeče još jače sunce. Pa je Musa ali sam se obratio Allahu Đelšanu pitao, gospodaru moj, zbog čega ova suša, a mi smo izišli da tražimo od tebe kišu da nam se sminuješ? Pa je Allah Đelešanu ukazao, o Musa, među vama kaže ima čovjek koji mi je 40 godina nepokoran. 40 godina mi nepokornost čini jedan grešnik kome moraš narediti da iziđe između vas pa ću ja da vas obaspem kišom. Pa je Musa ali sam kazao gospodaru moj, kako da to učinimo, kako da ja to učinim, kako će mene čuti 70.000 ljudi. Kako da ih obavijestim sviju, ne čuju oni to. Nisu oni tada imali u vreme Musa ala i sram, niti poslanika sallallahu alaihi sallam, ovo što mi imamo. Mikrofone i pojačala i sliše stvari. Neko od ashaba kada bi došao među nas na jedan naš skup i vidio aparaturu koju mi imamo, on bi pomislio da je to džennet. Da je to Allah šanu ono, na, na dunjaluk stvorio džennet, pa se ljudi sad na dunjaluk služe džennetu. Nisu imali toga. Pa je rekao Allah Žešanu, ti kaži, a na nama je da obavijestimo svijet. Na nama je da mi to prenesemo drugima. Pa je Musa Ali alaih rekao. I svi su to čuli. Potom je čovjek, taj griješnik, pogledao lijevo i desno, napred, nazad, vidio je da je on ciljan tim riječima. Vidio je da je on taj, na njega se odnose te riječi. Pa je uzeo i uvukao u svoju glavu u odjeću, pokrio se svojom odjećom i kazao. Gospodaru moj, 40 godina sam ti nepravedan, nepokoran, griješnik, nisi me, kaže, osramotio. Nemoj me, kaže, gospodaru moj, osramoti na ome danas dan, pred 70.000 ljudi. Vidimo, braćo, kako se čovjek stidi svoga grijeha. Pred 70.000 ljudi. Šta je 70.000 ljudi u odnosu kada Allah Žešano sudnjem danu spoji i prve i posljednje. I vjernike i poslanike. Poslanike i, vje, i vjerovjesnike i vjernike i nevjernike i sve spoji i onda svoga roba pred svim tim čovječanstvom osramoti. Stidi se da ga 70.000 ljudi vidi da je grijeh učinio. Čovjek se stidi musliman da jedan čovjek drugi musliman sazna njegov grijeh koji čini. Pa je kazao gospodar moj, nemoj me danas osramotiti. Pokajao se iskrenom te obom gospodaru Azevođan. Pa je Allah Đeršanu spustio kiš. Nakon toga upitao je Musa, ali islam, gospodaru moj, kaže, nije niko izišao između nas, a ti si nas i pored toga obasuo kišom. Kako to sada? Pa je kazao Allah Želšanu, da ja Musa, ja sam vam spustio kišu zbog onoga zbog koga sam vam prvi put zabranio kišu. To jeste zbog iskrene te obe toga roba, ja sam spustio kišu. Pa je Musa ali islam rekao, gospodar moj, pokaži mi ga, da ga znam, da vidim toga čovjeka. Da vidim toga čiju si dovu uslišao. Pa je Allah što mu kazao, Musa, o Musa, kaže, 40 godina mi je nepokoran bio i ja ga nisam osramotio pred ljudima. Saže, da ga sad osramotim kad mi je pokoran i kad mi je te obe došao. Vidimo, braće, ovo je samo milost Allaha Đalšanova. Mi znamo da čovjek kada mu neko jedan put nešto u životu naudi i nešto mu učini što on ne voli, da mu cijeli život to spominje. Ako mu ne spomene, ponekad kao izgledom svojim i pogledom da mu to kaže. Sjećaš što se ti kad se učinio to i to. To čovjekova duša ne može zaboraviti. A vidimo kako odaš ono 40 godina nepokoran I na kraju toga Allah Žešanu oprostijeli svome robu ono što je činio. I zbog toga ne samo to, nego se smiluje cijelim drugim ljudima koji žive, žive s njima. Kažemo, draga moja braćo, griješenje ima posljedice na pojedince i društva. I grijeh jednog pojedinca može se odnositi na cijelo jedno društvo. Mogu svi osjetiti posljedice toga griješenja. Mora, nemoguće je. Nemoguće je da u jednom društvu bude griješnika i da vjernici prešute to, ne pozivaju na dobro i na odraćaju zla, a da ne, da, ne zadesi kazao da Laha Đelešan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga zabilježio Imam Buharija u Enedebul Mufredu sa vjerodostojnim lancem prenosivaca La tawadde islani fillahi azza wa jall au fil islami ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما Neće se, kaže, dvojica voljeti u, u islamu ime Allaha Čelešanu, a potom da se budu, da budu rastavljeni, osim, kaže, zbog grijeha koji je učinio jedan od njih dvojice. Dva muslimana, dva brata se vole u ime Allaha i druže se. I potom se posvađaju i razmjerica između njih bude pa se rastave. I nisu više braća kao što su bila. Kaže, to je zbog grijeha koji je učinio jedan od njih dvojice. Ovo su riječi poslanika, ali i sve. سبحان من له نسجد ونصلي ونعبد ربي يا رب العباد أنت حسبي ومرادي ربي يا رب العباد أنت حسبي ومرادي بالنور تهدينا بالدين تروينا يا رجل Grijeh negativno utječe, mora, mora se osjetiti posljedice griješenja. Kažu islam zvučan skrde kad čovjek počinio grijeh, pa ga mogu upakovati u nekakvu ambalažu i u sedmu ga zemlju negdje ukopao, kaže to bi izrasto nešto u to. Grijeh bi se, taj grijeh se pojavio. Jer je to suprotno onome na čemu je Allah šalu stvorio čovjeka i na čemu počiva zemlja i nebesa. Zato kažemo, draga moja braćo, od prirode čovjeka jeste da griješi. Tako je on biće slabašno da griješi. No međutim, čovjek se mora uvijek gledati kada pogriješi i kada prestup učini, svome gospodinu da se vrati. Da se vrati i da oprosta od Allaha Želešanu zatraži. Kaže uzvišeni Azza wa Jal, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ Zekeru Allahe festagferu li zunubihim, omen jagfiru zunube inna Allah, olem yusiru ala ma fa'alu vohum ja'lemun. Oni koji kaže, kada prema sebi nepravedni budu, nemoralno djelo počine, sjete se Allaha Đelešanu. Pogreši čovjek pa se sjeti svoga gospodara. I zatraži oprosta za grijeh koji je počinio. A ko to može grijeha oprostiti mimo, do, mimo Allaha Đelešanu? Olem ju sirru ala mafealu. I kaže, ne ustraju u onome što su počinili. A znaju da je to grije. U laik je džezauhum magfiratum mir rabbihim o džennatun teđri min tahtihe lanharu halidine fiha. O nijame žulamirin. Takvima nagrada pripada od njihovog gospodara. Džennetske rijeke koje teku ispod tih dženneta u kojima će vječno boraviti a divne li nagrade za oni koji budu lijepo činjene. Koji budu dobra djela jeli, činjene. Znači, čovjek kada pogriješi, braćo, i to je njegova priroda da pogriješi, ali je od njegove prirode na kojoj ga Allah Žešanu stvorio da se vrati svome gospodaru i da zatraži oprosta i magfireta od njega subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi vam Tirmizi, Ibn Mađe, Hakim i drugi sa dobrim lance prenosilaca, Kullu beni Ademe hatta'un wa khairul hatta'ine etawabun. Svaki, kaže, Ademov sin, svaki čovjek je griješnik. A najbolji griješnici su oni, oni koji se kaju, koji se vraćaju Allahu Đelešanu. I kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga je zabilježio ima muslim i ima Mahmed i drugi والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون fe jestagfirune Allahe fe jagfiru lahum. Kaže, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. Da vi, kaže, ne griješite. Da vi niste griješnici. Allah bi vas, kaže, uništio, pa bi došao sa drugim narodom koji griješi i traži oprost od Allaha, pa, pa bi im Allah opraštao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ome hadisu govori nam da je čovjek griješnik i da mora griješiti da ne može biti da čovjek bude bezgrešan. To su meleki. Čovjek mora griješiti. I od prirode čovjeka da griješi. No međutim, mora čovjek tražiti oprost da važno što oni braćice. Ovaj hadis i hadisi koji imaju kontekst sličan njemu, nikako ne odobravaju griješenje, niti postiču na griješenje, Bože sačuvaj. Griješenje je haram po Kur'anu i po sunnetu i po konsensusu islamskih učenjaka. I haram biva shodno grijehu koji se čini. No međutim, ukazuje on samo na jednu prirodu čovjeka. Da je čovjek griješnik i da uvijek treba gledati da se vraća Allahu Đelešanu. Jedne prilike, sjećam se, jedan brat je kazao drugom, kaže, Allah ti oprostio. A kaže, jesam ja to pogriješio da mi Allah oprosti? Da li ja to, kaže, griješim pa da mi Allah oprosti? Subhanallah. Poslanik, sallallahu sallam, najbolji rob, Dnevno se 70 puta u drugim rivajtima kod muslima 100 puta kajao. I tražio oprost od Allaha Želšanu. Najbolji, najbolja ulema umeta smatrali su sebe najvećim griješnicima. Ebu Bekr i drugi i Omer pitaju, kaže ovaj, pitaju tajnika poslanika, ali sallallahu alejhi kaže jesmo li mi među munaficima i slično tome. A obični čovjek muslima ne da sebi kazati je li da griješi. Znači, priroda čovjeka jeste da griješi, ali je priroda čovjeka da se kaje, da se vraća Allahu Đelšanu. I to je razlika između čovjeka i šejtana. Šejtan kada je pogriješio, nije se htio pokajati. Ali čovjek kad pogriješi, mora se pokajati, mora se vraćati. Kazao je šeitan, alejhi lanetullah, kaže, U jednom hadisu koga bi žema Mahmed, Tirmizi, Ibn Mađa i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je šeitan kazao, gospodar moj, zavodit ću ljude i odvodit ću ih sa pravog puta sve dok imaju duše u svojim tijelima. Pa je Allah Žešanu njemu kazao, kaže, tako mi moje veličine i moga ponosa, kaže, ja ću im, kaže, opraštati, kaže, sve dok budu oprosta tražili. Ne može nikako šeitan i njegove spletke da nas vladaju ono što može Allah Žešanu, jeli, da oprosti robu. I kazao je Allah Žešanu u hadisi kuci kako se navodi, kada bi kaže mi Allahov rob došao kaže sa grijesima koji su ispunili što između nebesa i zemlje i oprosta zatražio, kaže ja bih mu ih oprostio. Znači čovjek koji učini grije nakon svih nastojanja i napora da ne upadne u taj grije, pa ga učini i zatraži oprosta od Allaha Đelšanu, uzvišen je Allah Đelšanu će mu, inša Allahu Teala, oprostiti. Jer braća, svaki čovjek Svaki musliman ima grijeh koji čini cijelog svoga života, dok ne umre. Do zadnjeg svoga dana čini taj grijeh. Znao ili ne znao, bio svjestan ili nesvjestan, on čini taj grijeh. To je konstatacija poslanika, sallallahu sallam. Došlo u hadisu koga bilježi imam Tabaranija u El Muadžemul Kebiru sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam kazao Ma min abdin mu'minin ila wa lahu zambun la yufariquhu hatta yufariq ad-dunya. Kaže nema ni jednog Allahovog roba vjernika, a kaže da ne čini jedan grijeh koga ne napušta dok ne napusti dunjaluk. Dok god boravi na zemlji griješi. Jer kada bi čovjek ostavio griješenje, onda bi bio jeli, kao melek. A to je nemoguće. Ima grije, znači čini ova do kraja jeli, svoga života. E samo je stvar u tome da li će čovjek pokajati se Allahu Đelešanu za taj grijeh ili će ustajati čineći ga i ne osjećajući jeli, da čini grijeh. Navodi se u hadisu, u predaji koju bliži imam Buharija od Ibnu Mes'uda kao njegove riječi, da je kazao, kaže, vjernik kada počini grijeh, kaže, on to vidi kao, kaže, da su brda navaljena na njegova leđa. Kao brda da su na njegovim leđima. A kaže, nevjernik, kaže, kada učini grijeh i veliki griješnik, kaže, on samo kaže, vidi to kao, kaže, muha koja prolazi ispred njegovog nosa, pa on, kaže, rukom je, kaže, odbije. Ne osjeća ništa. I kaže, Enes radijallahu ta'ala anhu u predaji koju bilježi imam Buharija, obraćaju se tabinima, najboljoj generaciji nakon ashaba. Kaže, innekum le ta'amelune amana. Hije edeku fe ajunikum mine šar. Wa in kunna na'uduha ala ahdi nebi sallallahu alaihi sallam minel mubiqat. Kaže, vi činite, kaže, dijela i grijehe Kaže, koji su, kaže, u vašim, u vašim očinima, kaže, tanji od lake. Ne znači ta dijela kod vas ništa. Smatrate da to nisu grijezi. A kaže, mi smo to smatrali u vrijeme poslanika da su to, kaže, veliki grijezi. Al mubikat. Najbolja generacija muslimana nakon ashaba, tako je činila. Šta onda da mi kažemo za naše vrijeme? Jedan od islamskih učenjaka, braćo, kada je ušao u Bejtul Maktis, u Kudus, Našao je 500 halki u kojima se stiče znanje. 500 halki kojima se stiče šerijatsko znanje. Pa je kazao džehli je zavladao dunjalukom. Nema šerijatskog znanja. Nema znanja. Danas u cijelom svijetu nema 500 halki. U tom kucu možda nema ni jedne halke. Izgubi se potpuno. Šta onda da mi kažemo za naše vrijeme? Ako su oni tako govorili za njihovo vrijeme. I to posebno govori Ibnu Dževzi kada piše u svojim dijelima. Kaže, To je, kaže, bilo, kaže, ovaj, a šta kaže kazati za naše vrijeme, koji je živio u 6. hiđuskom stoljeću? A šta onda da mi kažemo za vrijeme, vrijeme, li u kome, u kome se nalazimo? Kažemo, draga moja braćo, od čovjekove prirode, njegove fitre na koje ga Allah žalom stvori, jeste da čovjek griješi. No međutim, isto tako od te fitre jeste da se čovjek vrati da se pokaja Allah žalom, koji ćemo prostiti. Kaže Allahu vjerovjesnik alejhi salatu ve selam u hadisu koga je zabilježio Imam Tabarani i Beyheqi sa vjerodostojnim lancem prenosivaca kaže inna sahiba shimal la yarfa al-qalam sita sa'at an al-abd al-muslim al-mukht al-musi fa in nadima wastaghfar Allah minha alqaha wa illa kataba wahidatan kaže u istinu kaže melek koji se nalazi na lijevom čovjekovom ramenu koji piše loša djela kaže sačeka šest sati nakon što čovjek nepokornik počini jedno djelo. Pa ako se pokaje u roku od tih šest sati, ne upiše mu to loše djelo. A ako se pokaje nakon tih šest sati, upiše mu Alanšanu, a nakon toga jel mu, upiše mu jedno loše djelo. Samo. I možemo ga Alanšanu oprostiti. Šest sati Allah Žalšanu da svome robu slobodno. I ovo je hadis vjerodostojan od poslanika, ali i sratu Šest sati ima čovjek vremena da se pokaje Allah Đelšanu. U tih šest sati se ništa ne piše. Jer čovjek kada pogriješi, on je tada ljut. Kada se malo smiri, onda vidi da je učinio grešku pa se pokaje. Jer se ljut čovjek nikada neće pokajati. يا وطني حبك إيمان يا وطني أنت العنوان يا وطني حبك إيمان كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك علمني Jedne prilike poslanik sa osrme vidio čovjeka koji je razljutio se. Pa je kazao, kaže, ja znam riječi koje kada bi on kazao, kaže, otišla bi ljuta od njega. Prestao bi biti ljut. To je poslanik kazao jednom ashabu koji je bio pored njega. Taj ashab brže bolje je ustao i otišao i kazao tome čovjeku, kaže, čuo sam poslanika da je rekao to i to. A ovaj ga upita, a koje su to riječi? Tako ljuti. Kaže da kažeš, auzubillahi mine šeipanir rađim. Da, za, da zatrašiš utočište kod Allah Žešanu od prokletog šeitana. Pa mu kazao ovaj, kaže, zar ti misliš da sam ja lud? Oholio se još više. Poslanik sa osrem je dobro znao, poslanik je njega mogao poznati kazati o njemu. Ali poslanik znao da se ljutom čovjeku ne treba tako govoriti. Da čovjek treba znači vrijeme da se malo ohladi. E tako je Allah što dao ovih šest sati da se čovjek malo smiri. Da ima vremena i da odspava i da jede i tako dalje da se malo odmori i da onda da se da traži oprost od Allaha Đelšan. Ako u tih šest sati ne pokaje se, upiše mu samo jedan grijeh. Allah kad neko učini dobro djelo, upiše ti to jedno dobro. Do deset puta, do sedamstotina puta i više od toga. A kada pogrešiš, samo jedno loše djelo. To ne ima braća od koga, samo kod našeg uzvišenog stvoritelja. Bilo bi potpuno normalno i realno da Allah Želešanu kaže za jedno dobro djelo koje učiniš imaš sedamstotina dobrih djela. A za loše djelo koje učiniš imaš sedamstotina loših. Da li bi neko mogao prigovoriti? Ne bi mogao prigovoriti. Ali Allah Želešanu iz svoje pravde i milosti prevelike pravde i milosti. To je više od pravde. Znači upiše za jedno loše djelo samo jedno. A dobro nagrađuje koliko hoće. Ovo bi smo, braćo, mogli uzvišeno, Allah Đelšanu, naravno, ne uzvišeniji primjer pripada, ali kada bismo mi ovo uporedili sa, kada bismo uredili, uporedili ova dva čovjeka, onoga koji se pokaju u roku do više sati i onoga koji se nije pokajao. Mogli bismo to uporediti sa jednim profesorom koji je ušao u odjeljenje gdje ima predavanje. Kada je htio da upiše odsutne učenike, spomenuli su mu se dva učenika koja su odsutna. Kada je htio da upiše toga prvog, on je u tom momentu ušao na vrata. Nije ga još upisao. Pa mu je rekao, idi sjedi na mjesto svoje. I nije ga upisao. Drugog je zapisao. Nakon izvjesnog vremena došao je taj drugi. Ovaj ga je pustio profesor da uđe u učioncu, da pristuje predavanju i prekrižio ga je. Onaj prvi nije nikako upisan. Drugi je upisan, ali to mu se ne uzma za zlo. Ne računa mu se je li da je bio odsutan. No međutim, stoji da je on nešto počinio, pa je prekrižen. E tako isto je ovo. Čovjek koji se pokaje, ništa mu se ne upiše u njegovu sahifu i u njegovu knjigu. No međutim, onaj koji se ne pokaje, to mu se upiše. Pa ako zatraži oprosta, to mu se oprosti. No međutim, ostaje tamo nešto kao da je on to učinio. E zato je najbolji onaj koji se odmah. To ne znači da to čovjek treba čeka šest sati. Ali ima vremena. Najbolji je onaj koji dok pogreši da se odmah, jeli, da se odmah pokaje s ovome gospodaru, a za uđem. Jer je poslanik sallallahu alaihi sallam kazao u hadisu koga bileži Ibn Mađe je hakim et tirmizi u nevadilu sul sa dobrim lance prenosilaca kaže etajbu mine zembi kemen la zembele. Onaj koji se kaže pokaje od grijeha kao da nema grijeha kao da nema grijeha u smislu da neće biti pitan za grijeh koji je, koji je počinio. Znači, braćo, čovjek kada učini grešku i prestup, mora se vrati Allahu Žešanu i pokajati Ne smije ustrajati, ne smije poprimiti to svojstvo prokletog šeitana pa da se ne pokaja Allahu Žešanu. Kaže uzvišeni, otubu in Allahi džemijan ejuhel mu'minune la'aldakum tuflihun. Pokajte se Allahu Đelešanuhu, o vjernici, da biste uspjeli. I spominjali smo da se poslanik sa osanem kao najbolji Allahov rob kaja od dnevno do stotinu puta. I kaže u drugom hadisu, koga je zabilježio Ebu Nuaim u Hilijeti Leulija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, Tuba limen uođede fi sahifetihi istighfaren kethiro. Blago se kaže onome ko nađe u svojoj sahifi, u svome dijelu gdje se pišu njegova u, svojom, u svojoj knjizi je se pišu njegova djela, dobra i loša koji nađe, kaže, puno oprosta i puno istih da ga je činio Allahu Đelešanu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko bude htio da zna šta ima kod Allaha neka pogleda kaže šta Allah ima kod njega. To jest ako budeš htio kod Allaha da imaš oprost od od njega subhanahu wa taala moraš mu se pokajati za ono je li što si učinio. I kaže uzvišeni ja ejuhallazina amanu tubu in Allahi teubeten nasuha, asa rabbukum en yukeffira ankum sejijatikum, o yudhilakum džennatin teđimin tahtijan enhar. O vjernici, pokajte se uzvišenom Allahu Đelešanu teubeten nasuha, iskrenom teobom. Ne bi li vam baš gospodar oprostio vaša loša djela i uveo vas u džennete ispod kojih rijeke teku? Jeume la yuhzi Allahu nebije wal ladine amenu mah. Na dan kada Allah Đelšanu neće poniziti poslanika, ali i sratu veselam, i vjernike. Nuruhum jesa, min bejnije i dihi u obje imanihim. Njihovo svjetlo će biti ispred njih i sa njihovih desnih strana. Jekuluna robbena etmim lena nunera. Jekuluna robbena etmim lena nurena. Uogfir lena. Inneke ala kulišin kadir. Govore gospodaru našu, potpuni nama naše svjetlo i oprosti nam u istinu si ti, u istinu si ti, jeli svemoćan jeli neophodno je čovjeku da bi zaslužio Allahu magfiret da mu da mu te obu jer učini i da oprosta od svoga gospodara Azevođel. Zatraži. Uzvišeni Allah Želešanu braćo ima stotinu svojih milosti kao što je došlo u hadisu koga bi ima musre. Stotinu milosti. Od otih milosti samo jedan dio je spustio na dunjaluk. I od toga životinja doji svoje mladunče. Majka svoje dijete. Ljudi se međusobno vole. A onih 99 milosti je ostavio kada će to biti najpotrebnije ljudima. Kada dođu ljudi sa brdima svojih grijeha. Kada ih bude trebao, kada im bude trebao praštati njihove jeli, grijehe. Čak u tim momentima i šeitan će pomisliti da će mu Allah oprostiti. Šeitan kada vidi Allahu milost, on će pomisliti da će mu Allah oprostiti njegove grijehe koje će. I ne smije čovjek nikako kazati, braćo, da Allah Želšanu neće oprostiti čovjeku. I da neće nekome oprostiti. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilže ima muslim i tabaranija da je jedan čovjek uvijek upozoravao svoga brata koji je puno griješio. Da ne čini grijeh koji čini. Pa kada se nije htio proći toga grijeha, ovaj njegov brat pokornik mu je kazao, neće ti Allah, kaže, oprosti tvoje grijehe. Neće ti oprosti to što činiš. Pa je Allah Žešanu kazao, ko je taj ko sudi mojim rahmetom? Kaže, njemu samo oprostio, a kaže, tvoja sam dobra djela poništio. Oprostio sam onome griješniku koji je nepokoran bio. A tvoja sam dobra djela poništio. كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرى علمني حبك أن أكتب وتفيض Jer je to propust u akidi, u akaidu. Taj nije imao ispravan akaid koji je kazao da Allah neće i da ne može nekome oprostiti. Kazati da Allah ne može nekome oprostiti, to je kufur i nevjerstvo Allah. Allah može sve. Allah može oprostiti čovjeku najveće grijehe koji je činio. Čak braćo Farao, najveći griješnik, pokušao je na kraju svoga života da mu Allah Đeršanu oprosti. Ne bili kako uspio. Ali je nažalost pokajao se u vremenu kada se te oba ne prima. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bileži Tirmizi, imam Hakim, ima Mahmed i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosivaca kaže da mu je rekao Džibril alejhi selam. Džibril alejhi selam je kazao našem vjerovjesniku alejhi salatu selam. Kaže da si me vidio, kaže kako ja uzimam, kaže iz mora onoga blata i pijeska i trpam ga, kaže u usta faraonu. Kad se faraon tušio. Kaže trpam to blato u usta faraonu, kaže bojeći se me hafetenem tudriku rahme. Kaže bojeći se, kaže da ga ne stigne Allahova milost. Džibril alejhi selam je pomislio da će faraon